Tu quer fuder com a minha mente antes fode meu corpo todo. Fode, fode, fode, eu quero ver fuder de novo. Tu quer fuder com a minha mente antes fode meu corpo todo. Fode, fode, fode, eu quero ver fuder de novo. Ah, ai, ah, ah, esse é o W7 Martins, mano. É o terror do YouTube. <laughs> Bota, bota, sento, sento, bota, bota na malvada. Bota, bota, sento, sento, bota, vai Gabriel, caralho. Bota, bota, sento, sento, bota, bota. depois ficou chata. E se bota agora, senão depois ficou chata. Bota, bota, sento, sento, bota, bota na malvada. Bota, bota, sento, sento, bota, bota na malvada. Bota, bota, sento, sento, bota, bota na malvada. E se bota agora, senão depois ficou chata. E se bota agora, senão depois ficou chata. Vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Fica de quatro que os amigos tá olhando. Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Fica de quatro que os amigos tá olhando. Obra do Borel, produziu, explodiu. Tu quer foder com a minha mente antes fode meu corpo todo. Fode, fode, fode, eu quero ver foder Vai, Gabriel, caralho. Bota, a bota, sento, sento, bota, a bota na malvada. Bota, a bota, sento, sento, bota, a bota na malvada. Vê se bota agora, senão depois ficou chato. Esse é o W7 Martins. É o cara que deixa a concorrência maluco. E W7 Bota, é. bota, sento, sento, bota, bota na malvada. Bota, a bota, sento, sento, bota, a bota na malvada. Vê se bota agora, senão depois ficou chata. Vê se bota agora, senão depois ficou chata. Vai tomando vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, fica de quatro que os amigos tá olhando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, fica de quatro que os amigos tá olhando. Obra do Borel produziu, explodiu. Bum!